Би сакал на почеток на <clears throat> нашата тема денес да да ве прашам дали случајно <clears throat> може би до сега веќе е јасно мене ми стана јасно дури на делата пред света вечера че значи пред повеќе од две седмици ми стана јасно зошто било решено галатјаните и ремјаните да бидат повторно предмет на проучување оваа година на библиските полки. Заради годишнината од реформацијата. Точно. Значи, дури кога разбрав дека римјаните, после галатијаните се римјаните, и тогаш ми светна. Значи, овој месец се навршува еден интересен јубилеј. Цели 500 години на 31. октомври конкретно ќе биде тоа, цели 500 години од почетокот на протестантската реформација во Германија. И тој почеток бил обележан со тие 95 тези, подачно предизвици, кои што на еден долг список ги напишал Мартин Лутер, и ги закачил на влезот на портата, како да наречеме, големи джиновски порти во тоа време, од катедралата во неговиот град Витенберг во Источна Германија. Интересно е што до тогаш Мартин Лутер порно бил монах, да, меѓутоа веќе бил и доктор по теологија, во католичката црква. И станал доктор по теологија пред прв пат да ја види и да ја прочита Библијата. Епа, јас се прашам како тоа возможно. <laughs> Станал доктор по теологија. И како веќе бил и му била дадена катедрата во Витенберг, значи тој бил таму како би рекла сестра Луиза, велечасни. Мартин Лутер бил велечасни во, во Витенберг. Имало, предпоставувам, богата библиотека, како и во секоја католичка црква. Да. И таму во својата црковна библиотека во Витенберг, Мартин Лутер, како доктор по теологија, како велечасни, <laughs> прв пат Моусин, добро, не знам се како да го викале пред да стане, пред, пред да се па, побуни, пред да стане протестант. Прв пат ја, ја видел Библијата, и тоа латинската Библија, Вулгата, друга не било. Преведена од Јероним <clears throat> во петиот век, за кој што Драго Брадович рече дека ја, додека ја преведувал, живеел Јероним во Палестина, во Израел, кога ја преведувал Вулгатата крајот на четвртиот, почетокот на петтиот век. На германски јазик немало Библија. На повеќето други европски јазици немало. Дури и јазикот на кој што Кирил и Методи ја преведува Библијата, веќе бил стар, например, за словените во Чешка таму. Не бил говорниот јазик, па Јан Хус сакал да направи Библија на говорниот јазик, на разберливиот јазик, на народот, за народот да разбира што се зборува. Бедеќи кога се зборува латински, ќе разбереме ние двајца тројца, што ќе кога се зборува старословенски, се се зборува, се чита Библијата на грчки или на некој на еврејски да не да не спомнувам па еврејски. Колку да ќе разберат? Мартин Лутер бил потекнат. Са малку историја ако спорувам. Негите ќе почнем со со римјаните, сакам да почнем со некои конкретни текстови од ова послание. Особено затоа што денес е, немахме никаков текст од ова послание во библиската полка. Мартин Лутер бил потикнат откако почнал да ја чита, дури и таа своја католичка Библија, Вулгата, бил потикнат токму од посланието до римјаните. За да ја започне реформацијата, за, бил осветлен токму не само од римјаните се разбира, и од многу други текстови, но централно место толку централно, што ова послание го нарекол катедра на верата. И од тога што израз се користи во теологијата. Дори католиците го користат ден денес. Имам дома една е, католичка книга е, за животот на апостол Павле и неговите посланија. Автор е некој католик од 80-те години, доктор Целестин Томич, се вика, од Хрватска. И Таа книга била некогаш во библиотеката во Марушевец, па јас имам затоа што Игор Димовски, кога ја остави својата литература од таму, значи од таму останаа тие книги. И, и таму исто така се споменува. Се споменува кога се зборуваше за посланието до римјаните, се спомена дека тоа е катедрата на верата. Се споменува, се споменува Мартин Лутер, значи денеште католици го споменуваат Мартин Лутер како значајна личност не го нарекуваат отпадник или еретик, или не го, го почитуваат до некаде, што е малку повеќе во духот на денешниот екуменизам. Нешто што не, бе, не го споменавме за време на лекцијата, не, не има време, за време на лекцијата се споменува си. Но мислам дека во пулката го пишуваше, ако не се лажам, Апостол Павле, знаете ли од каде го напишал посланието до римјаните? Од каде го напишал посланието? Од каде го испратил? Каде го, го пишувал посланието до римјаните? Како? Во Коринт, точно. И таму, ако чита таму 16 глава, каде што упатува еден куп поздрави и споменува еден куп имиња на верници од Римската црква, мега другото таму споменува една сестра од Коринското пристаниште, Кенхреја. Таа била сестрата по име Феба, преку која го праќа посланието. Значи, од Коринт се симнува долу на море, на Ионското пристаниште, тоа било Кенхреја, и таа Феба, наречена таму Гјаконка или Гјаконица, била се качила на, на некој брод за да отиде до Рим, носеки го со себе посланието до римјаните, замислите. Носила со себе еден свиток, кој што денес е умножен на толку многу јазици, толку многу примероци, тој текст, и го проучуваме и ние во 21. век. Меѓутоа, апостол Павле го напишал посланието потикнат од настаните во Галатија. Значи, во, како се вели обично во еден здив го напишал посланието до галантијаните, затоа што била ургентна ситуацијата. Со многу бурен дух, така да речеме, што се гледа на некои места, например, неразумни галатијани употребува грчкиот збор морони там, конкретно. Че значи, многу силен збор, не некој блак укур, како што се преведува на англиски со fools, значи будали, глупаци. Многу тежок збор. Да. Но кога и на разни други места во тоа послание видовме дека Павле има бурен дух, бурен настап. Но кога по, и го испратил посланието до галатјаните, потоа, размислувајќи за Рим, размислувајќи за Запад, своите планови натаму, зашто проучував минатата сабота, тој сега седнал на мира да ја обработува истата тема. Значи, истата тема што е предмет во Галатјаните, сега ја обработува во римјаните, но на многу посмирен начин. И ја, ја развива малку подлабоко. И затоа е, јас исто така сум под впечаток дека во римјаните оваа наука е многу по, по темелно изнесена. Па и римјаните е многу по големо послание, факте И има некои многу битни моменти, например, најубавата глава што ми се допаѓа во целиот Нов Завет, за мене лично е Римјаните 11 глава. Значи, има некои многу силни мисли во Римјаните. Јас сеќавам како на почеток, како почетник во верата в 91 година, она што најмногу ме допре од Павловите, значи јас почнам да верувам како што ви сведочев читајќи Матеј 24 глава, но Оно што најмногу ме допре, лично ме трогна од Павловите поуки, Павловите посланија беше римјаните. Конкретно, седма и осма глава, борбата со страстите и така натаму, нешто што се соочуваше секој млад човек. И јас би сакал, кога се римјаните во прашање, мислам на посланијето, да да прочитам само еден стих во втората глава. Брат Борче изрази во приватен разговор едно прашање. Ако се сеќавате во Галатјаните, имаше на некој начин простор да ја проучиме сите шест глави беа проучени во тие 13 саботи. Че значи, многу помалку глави, отколку што има саботи во тромесечијето. Но во Римјаните имаме 16 глави, а немаме толку саботи. Значи, може ли во, да, во оваа тромесечие да бидат проучени сите глави од римјаните? Не може, очигледно не може. Па дори авторот на пуката се дозволил луксус, денешна сабота, пак да не биде за, <laughs> за римјаните. Току повеќе повторување на предходната полка. Јас би сакал да го започнам ово послание од почеток со една многу за мене силна мисла, но обично ја, ја поминуваме како нешто небитно, како нешто формално и многу не размислуваме за неа. Но пред да почнем да читам од првата глава, бидејќи планирам и следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Следната сабота имам да ви кажам една информација каква глупост се случи токму од страна на, на атеистичкиот свет, кој што Любица го спомена во врска со таа фейсбук група за атеистите. Каква глупост се случи во Калифорнија о, овие последниве неколку седмици, кој што го исполнуваат пророштото на апостол Павле, кој што не било кажено како пророштво во првата глава, правејќи се мудри или сметајќи се себе си за мудри, паметни, образовани, што? Избезумија, односно полудеа или како и да се преведува на, во други Библии но тоа е таму понатака во првата глава, не е баш на, на почетокот. Тоа ќе го оставам значи, за следната сабота. Неверојатна глупост. Нема сега да ви ја кажам. Јас би сакал само да споменам денес и во посланието до римјаните апостол Павле, во втората глава конкретно, го споменува обрезанието, но го споменува како нешто како нешто добро. Што оно што површно го читал Павле, често се тоа протестантите, но не се само тие, би добил впечаток дека Павле зборува против обрезанието, меѓутоа имијатата лекција убаво посочи дека Павле не е против обрезанието, туку оно што го кажавте и денес, против наметнувањето на истото на незнабожците, кои што станале христијани. Значи, наметнувањето на образањето на сите христијани. Тоа го споменува во Римјаните 2 глава 20 и... Може да читаме поголем текст од 25-тиот па Значи да отвориме во Римјаните 2 глава бидеќи следната лекција веднаш почнува со трета глава и малку се навраке на првата и така натаму, односно на како да ги опфаке првите три, тоа е точно. Точно е дека третата глава е кулминација, односно Павле уште од почетокот, од првата глава, почнува една тема која што кулминира во третата глава. Третата глава е кулминацијата на, на темата која што ја започнува уште од почетокот. Но тука во втората глава во тука во ревидирениот превод носи наслов, одсекот носи наслов јудејците и законот од 17 стих па натаму. Еве го 25-тиот каде што го споменува обрезанието. Што вели тука? Обрезанието е навистина полезно, вели, корисно, вели. Чи значи, не е штетно. Ама кога е полезно? Кога има смисол, кога има фајде? Обрзањето е наистина полезно, но ако го извршуваш законот. Зошто? Ако не го извршуваш законот, ако го престапуваш законот, што? Ако пак правиш престапи, вели, против законот овој превод, или ако го престапуваш законот, тогаш твоето обрезание е што? Твоето обрезание стана необрезание. Се секаваме во Галатјаните, што рече Павле? Третата глава беше таму, исто така, за мене најинтересна, најпресудна, најклучна за темата. Оправдание со вера. Навистина вели таму, ако беше даден закон, кој што оживотворува, какви изрази потребува. Ако беше даден закон што може да оживотвори, што може да оживува, тогаш праведноста на вистина ќе произлегуваше од закон. Но тука во Римјаните ќе напише дека сега без законот се јави правдата Божија, мислејќи на Христовиот живот, но посведочена од законот и пророците. Ако беше даден закон што може да оживотворува, тој, тој глагол оживотворува, во Библијата се користи само кога е во прашање која личност оживотворува. Светиот Дух. Светиот Дух е тој што оживотворува. Споменува и во символот на верата од четвртиот век. Духот оживотворува буквата или телото убива, таму во втора Коринтијаните, а духот оживотворува, исто така. Тогаш на вистина праведноста ќе произлегуваше од законот. Е, например, прашање. Дали само по обрезањето или по било каква формалност на дворешна, па макар нека биде и а, крштевање, мнозина ги крштаваат уште како бебиња. Биле не биле крстени како бебиња, биле не биле обрезани некои а, луѓето воопшто, мажите конкретно. Дали од тоа, од таа формалност, од таа надворешност, луѓето сами по себе стануваат праведни? е пример, мене ме крстиле во, во православна црква, во Свети Георги во Чаир, кога имав една година и не се секјам. Се разбира, како што апостол Павле не се секјава на осмиот ден од својот живот, кога бил обрезан. Иако има, кога би се фалал и он по телото, и, и он би се фалал како другите еври со своето обрезање. Но, мнозина муслиманите, например, се обрезуваат. И коптите во Египет, христијанските копти, по традиција се обрезуваат. Дали затоа што може би Да, мегутоа се обрезуваат, предпоставам затоа што влечат крвно потекло од Авраам, според она, цитатот од 17 глава, Битие 17 глава. Предпоставам, но не ме држите за збор, тука не, не сум ги проучувал, конкретно коптите не сум стручњак за тоа. Но, дали сами по себе, знаете, ке муслиманите, кај нас, кај муслиманите тоа е најраширено. Дали сами по себе луѓето се праведни? Не. Значи, телесни страсти цутат кај, кај муслиманите. Дори на, на најгруп начин. Со силување, со полигамија и така натаму. Значи, она Оно што е најгнасното, така да се изразам. Оно што Христос, кога Христос им рече на евреите, Господ вели заради вашата, значи, мисли на еврейската, заради вашата ваш, вашата тврдовратост, вашата закоравеност, мој се и ви дозволи да се разведувате од своите жени. Мегуто на почетокот тоа не беше така. И потоа кажува како било на почетокот. Е како било на почетокот? Еден маж да има девет жени. Како Мухамед, така ли било на почетокот? Значи, некој шест века после Христа, кога Христос донел нова светлина и го качил стандардот како што било на почетокот, значи највисоко што може, моралниот стандард. И сега некој 6 века после Христа да го не да го спушта, него да го бутка стандардот назад во времето на Давид, Соломон или Авра, со полигами. Тоа е може тоа да го прифатиме за Божи пророк. Значи тоа е тоа е смрдеја споредена со со мил мирис. Тоа е одвратност. Такви били евреите. Што дека биле обрезани? Во Јован 8 глава читаме му донеле на Исуса жена фатена во прељуба и со провокативно прашање учителе, што да правиме со оваа фатена во прељуба? Духото прошто ни вели дека они ја наместиле да направи прелива, може би со еден од нив. Како и да е, значи, целата работа била на мешталјка за Исуса. Мојсей ни заповеда ваквите во законот да ги каменуваме. Значи, сега праведниве евреи поднаводници го цитираат законот. Патам речено кога спомна за деликт, може се рече дека казнените одредби во Мојсеевиот закон се присутни за било што, не само за граѓанскиот закон. Значи, на место ти е таа корекција, затоа што, пример, е саботата, саботата не е граѓански закон, меѓутоа, он израелец што намерно ќе работал во сабота, имало делект казнена одредба да биде каменуван. И почитавте и самите кој, кое машко не би било обрежено ако се родело како евреј, како еврејче, требало да биде убиено исто така. Тоа уште на Авраам му е кажа. Самиот ангел Божи направил една сцена да го убие кога Секевате Мојсей бил немарен и не го обрежал својот син. Па жена му се фора, го фатила мечот на ангелот, што е за мене многу интересно како изгледа тој меч Шо било тоа? Го <laughs> фатила, вели, мечот на ангелот и она го извршила обрезанијето. Инако по правило таткото го вршил во стари времења и така натаму. Казнени одреди има секаде, значи за било кои заповеди во Мојсеевиот закон. Но, зашто сега споменав казната, Аха, затоа што овие цитира, го цитира Мојсей. Женева фатена во прелюба, Мојсей ни рече да ја каменуваме. А они биле кобеаги обрезаните праведници. Што апостол Павле тука ги критикува во Римјаните втора глава. Вели, например, 17 стих. Ете, ти се нарекуваш јудеец и се подпираш на законот Ова можеме да го преведеме, ова јудец може да го преведеме за наши услови и со православец, и со католик, и со адвентист. Значи, кога год ќе помислиме дека ние сме чистите, праведните, во однос на, еве да речеме, атеистиве наши, или било кој надвор од овдека, тогаш овие зборови се однесуват за нас. Ете, ти се нарекуваш јудеец и се потпираш на законот и со Бога се фалиш. Има и тука нешто лошо. Самиот Господ е рекол со кого да се фалим. Со Него да се Да. Значи, тука не, нема ништо лошо. Се потпираш на законот, со Бога се фалиш. Ја знаеш волјата Негова. Нели после во трета глава вели која е предноста на Јудеците или која е ползата на обрезанието. И не вели дека не е никаква голема во секој поглед. Но, сето тоа се сведува на она, што веќе го прочитахме во 25 стих. Обрезанието е навестина полезно, но ако го извршуваш закон. Ако пак го престапуваш законот, тогаш обрезанието твое станува необрезание. Тогаш, тогаш дори си поголем грешник од оние што не ја знаат вистината. Затоа што ја знаеш вистината, преведено, се фалиш со Бога, со законот, но си лицемер. Лицемер. Затоа што и ти грешиш, како што грешат, може би не така исто како што грешат тие надвор, ама и ти грешиш, знаејќи ја вистината, што е страшно. Кога грешам, знаејќи ја вестината, тогаш лица, личам на Луцифер. А те исто кога греши, не знаејќи ја вестината, тој не личи на Луцифер. Тој греши во незнаење. И тоа не е некоја сјајна позиција, <laughs> да бидеш неверник или незнабожец во незнаење, бидејќи во Римјаните втора глава исто вели предходно дека оние кои што немаат закон, што сгрешиле без закон, 12 стих, без и ке загинат. Но оние што сгрешиле под закон, според законот ќе бидат и судени, е тоа е пострашно. Па сепак вели дека и незнаборците имаат некаков закон, што е запишен во нивната совест. 14 стих, еве и 13 да, да не го прескокнам, бедеќи пред Бога не се праведни оние што го слушаат законот, туку ќе се сметаат за праведни само оние што го исполнуваат или оние што постапуваат според законот. И сега 14-тиот. Зашто секојаш кога незнабожците кои немаат закон, природно ги извршуваат одредбите на законот. Тогаш тие, иеко немаат закон, со закон, се закон на самите себе си. Тие докажуваат дека делото на законот е запишено во нивните срца, зашто сведочи и нивната совест, а и нивните внатрешни размислувања со кои мегусобно се обвинуваат или одбрануваат. Да продолжам сега понатаму. Значи, за јудејецот кој што се фалил со Бога, со законот, ја знаел волјата негова, 18 стих. Разбираш што е подобро, зашто се поучуваш од законот, како и ние не само секоја сабота, туку и дома, читајки, проучувајки. 19 стих вели, и уверен си дека си водач на слепци. Со тоги зборови, уверен си дека си и доктор по теологија, дека си големо чудо. Дека си водач на слепци. Другите се светли, слепци, ти си водачот и дека си светлина на оние што се во мрак, евреите на вистина за себе мислеле вака, особено нивните лидери. Наставник на неразумни, учител на младината, зашто образец на знањето и вистината имаш во законот. И зашто ги кажа овие работи? За да покаже дека сето ова не е доволно. Значи, како што ќе рече, голема е на вистина ползата, предноста да се биде јудеец и ползата од образанието. Испоменува зошто, бидејќи пред се ним на евреите им беа доверени Божиите откровенија, пророштвата, светите списи, сето, Божите чуда, сето, сето оно што е запишено во страниците на Стариот Завет. Голема е предноста да се познава законот, што би рекли денес, голема е предноста а, тука, освен Любица и Ивана, кој од кој тука, раде ти може да се рече, кој од нас тука пораснал во верно семејство, уште како дете, воспитуван и поучуван во законот, така да се изразам. Голема е предноста. Сето тоа е голема предност. Меѓутоа, што е поентата на Павловото размислување во овие први три глави од Римјаните? Што сето тоа не е доволно. И ти си грешник, како и другите. Без Христа тоа не е доволно. И тоа бил проблемот, тоа било оно што не можеле да го разберат мнозина и Христови современици и Павлови современици подоцна. Како тоа ние кои што сме избран народ, кои што го имаме законот, кои што да не редиме понатаму, што се? Како тоа ние да, спе, да не изедначуваш нас со незнаборците? Демек, и едните и другите ќе се спасиме само преку Христа, само со, со верата во Христа. Значи, како да го фрлаш целиот јудаизм во гјубре, како нешто безвредно. Се што со векови и што Господ го заповедал, уште од Авраам наваму, и што со векови се практикувало сега како да е одеднаш безвредно. Па да, безвредно е. Самиот апостол Павле ќе напише, и на евреите ќе напише, дека не можеме со крв телешка и јарешка, не може да бидат очистени нашите гревови. Зошто тогаш Господ ги заповедал во законот? Зошто тие жртви, дори и за денот на помирувањето? Зошто да се лее тогаш телешката и јарешката крв на Јом Кипур? Зошто седе тие церемонии? Зошто? Бејќи тоа било учебник, тоа било илустрација. Тоа било сенка за она вистинското што следи подоцна. Оправданието преку Христовата крв, преку Неговата праведност. Затоа за христијанскиот свет полезно и единствено вредно е за христијанството воопшто е Христовото обрезување. Христос е единствениот израелец, чие што обрезание имало смисол, бидеќи е единствениот израелец кој што го одржал Законот, совршен. Бидеќи ако го престапувам законот, ми вреди ли нешто тоа што сум адвентист, тоа што сум христијанин, тоа што сум учител на слепци, тоа што сум доктор по теологија, или било што да наведеме, што со еден збор се нарекувало обрезан во фигуративен смисол помеѓу евреите. Вреди ли сето тоа ако го престапувам закон? Ако сум јас грешник? Не само што не вреди и што нема тоа да ме спаси, туку туку уште повеќе ќе ме осуди. И затоа, да не ги читам другите стихови, 28-от Ноеве може Значи, јас го почнав 25 от ајде да продолжиме со 26 от И така, ако не обрезаниот сега, ако не обрезаниот ги пази редбите на законот, тогаш нема ли обратно од предходното? Нема ли неговото необрезание да се смета како обрезание? И необрезаниот по тело, извршувајќи го законот, нема ли да те осуди тебе, кој и покрај писмо и обрезание си станал престапник на законот? Точно. Значи, нема ли праведниот, оправданиот и посветениот римјанин, македонец, грк, било кој, да го осуди оној јудеец кој што го престапува законот. И затоа вели 28 стих, не е прав или вистински јудеец оној кој е таков по надворешност. Ниту право обрезание она која е надворешно. Виќе, че вистинското обрезање вели не е она надворешното. Тој и муслимајте го прави. Ниту право обрезање е она која е надворешно врстелото. туку кој е вистински јудеец, оној кој е внатрешно таков. И она обрезање што е во срцето, по дух, а не по буква. Неговата пофалба не потекнува од луѓето, туку од Бога. Мегуто, овие, можете се замислите како вакви зборови, зашто вакви зборови би звучеле соблазнително во ушите на правоверните или православните евреи, ден денес така се нарекуваат, ортодоксни евреи, че припадниците на арабинската религија. Иеко Павлен и тука не кажува ништо ново. Уште Еремија зборувал дека треба да ги обрежете вашите уши, вашите срца, да бидете послушни на Господ. Значи, се употребувал изразот обрезање во фигуративен смисол, уште во Стариот Завет. Не кажуваат Павле ништо ново, а сепак тоа звучало многу соблазнително звучело, значи, ти, че ти го рушиш законот, ти го, го фрлаш во вода сето ова што Господ со векови го, го заповедал, го имал кажено, го воспоставил и така натаму, како систем, како религија. Така бил доживен Мартин Лутер. Па ти го ја рушиш црквата, ти го рушиш католицизмот, редот, и така натаму, и така натаму се дрзнал дури на папата да му се спротистави. Светиот Отец. Како биле доживени Джонс и Вагонер во Адвентиција. Дали биле доживени поинако? Не баш на исти начин, меѓутоа Елена Вајд пишува дека во срцата на многу црковни водачи горела, киптела оној, како би рекла на македонски. Омраза се крчкала, омраза, омраза против Джонс и Вагнер. Мнозина, значи, отворено гувале омраза. Павле бил доживеан дека го руши законот, го руши јудаизмот, ја руши татковската вера. Изборува тука некои нови ереси, некои соблазнителни науки. Дури ако читате во дела 22 глава како апостол Павле го држи тој говор пред она пред оној джиган народ, кој што бил тргнал да го, рас, да го раскине, затоа што се пронесе и клевета, значи, згора на тоа што се прочуло дека дошло Павле, познатиот рушител на законот во Ерусалим, се пронесе и клевета, бедеќи бил виден со Тит, како шетан из Ерусалимските улици во, во друштво на Тит, некој ја и таа клевета и тоа масло во огнот, дури и Грков, вели, го внесол во храмот и го осквернил ова свето место. Иако тоа не беше точно, тоа беше чиста клевет. Павле не го внел Тита внатре во храмот. Но бидеќи бил виден во друштво со него, на таа омраза била додадена и таа омраза што веќе постоела кон Павле, било додадено и ова масло, оваа клевета. И тој джиган евреј бил спремен да го раскине Павле во тој момент, да не бил заштитен од, од римските легионери, од војската, од стражарите што тука стоеле. И потоа Павле бара од римскиот капетан да дозвола да му се обрати на, на Джганов. На толпата, која што бесне од омраза против него. И замислете, кога почнува да зборува, уште колко ќе рече значи, на почетокот, мажи, браќа и така натаму. И тие внимателно го слушаат. Ако читате цела 22 глава од делата на апостолите. Значи, тие што полни биле со бес и омраза против него, што само римските војници значи, биле пречката да го растрнат на лице место, рушителов на законот, отпадникот од верата, еретикот, Го слушаат Павле внимателно како зборува. Знаете до кога го слушаат внимателно и мирно? Пишува Елена Вајд во незината книга, дела на апостолите, до кога? До моментот кога Павле ќе рече, че, значи, тој им зборува како пред Дамаск го видел Исуса, таа светлина што е посилна од сонцето. И кажу се тие искуства, се тие чуда. И тие внимателно го слушаат. Значи, за овие јуд, јудејци не било, не било толку значи, проблем идејата дека Христос, Исус од Назарет, бил вистинскиот Месија, тоа не било толку проблем, соблазнително. Многу јудејци поверуваа. Исто така пише во дела. Но било проблем да кажеш нешто против законот. Тоа било проблемот. Или да кажеш дека незнаборците може да се спасат, без да станат евреи. Гледам тука дека и авторот на лекцијата, како и некои од нас, додека ги проучувавме галатјаните, не разбираат доволно зашто обрезанието се споменува, како такво. Обрезанието не е било каква церемонија или како некој додаток, како, како некој конкретен пример од церемонијалниот закон. Например, во воведниот текст од саботата, би сакал да го прочитам. Лекцијата ни го кажува следново. И покрај таквата одлука на соборот на апостолите, апостолскиот собор, некои учители предложиле да ги измачуваат црквите, вели, барајки и обратените незнаборци да ги држат сите правила и пропасти, вклучувајки го и обрежувањето. Значи, како да обрежувањето некој, некој додаток или некој, некој конкретен пример од сите правила и прописи. Не. Обрезањето не е конкретен пример, туку е основата на целиот церемонијален закон. Основата на целиот закон, може да се рече. Еден незнабожец доаѓал во состојба, како и другите евреи, да биде под законот, влегувал под законот, сам преку обрезанието. Обрезанието било оно што е крстевањето за нас. Што не е било било која церемонија. Кога евреите барале да бидат обрежани, овие христијани што потекнуваат од многу бошците, Тие со тоа барале да станат евреи тие луѓе. Затоа, не да се обрежат, само да се обрежат, само тоа. Туку со тоа станувале што обврзници да го исполнуваат Мојсевиот закон. Значи да се обрежат и да, и да им се заповеда да го држат целиот Мојсев закон. Тоа било проблемот. Да станат евреи обратените незнабожци сите христијани да бидат евреи. Ке си бидат христијани, ама да бидат евреи. Тоа сакале. Тоа било суштината. Да, а, а Новиот Завет, особено Павле, нема грк, нема во Христа Истоса, нема јудец, нема евреин, нема ни машки, ни женски, пол, ни слободен, ни роб и така натаму. Евангелието ги брише тие разлики и тоа било соблазнително за еврејските уши. Значи, испега како да го рушиш Израел, бидеќи Израел е избраниот народ. Ако сме ние избрани, а ти велиш и едните и другите може да се спасат само преку верата во Христа, значи, каде е тука избраноста на Израел? Што се случува со избраноста на Израел тогаш? А Павле ќе одговори на тоа прашање од 9 до 11 глава во ова послание. Всушност, тоа би сакал да кажам на крај. Нафрлив многу мисли кои што може би и не ги довршив, но за тоа ќе ни послужи целото тромесечие. Постојат според една книга печатена во 19. век, што ја прочитав, не ја прочитав цела книга, меѓутоа прочитав некои делови од неја, се ногеше во библиотеката во Хартланд коледжот. Значи, стара книга, печатена во 19. век, од еден протестантски автор, со кој што за некои работи не се согласував, меѓутоа една негова мисла би сакал да ви наведам, која што ме воодушеви. Вели, апостол Павле го напишал последното до римјаните, за да одговори на три прашања. Првото прашање е, ако не сме под законот, или ако не сме повеќе под законот, тогаш како ќе бидеме оправдани? Тош, со што се дефинира праведноста? Бидеќи луѓето мисле, ако, ако учиш дека не си под законот, како што Павле поучува, значи, како да нема разлика меѓу правда и неправда, како да нема разлика меѓу праведни и неправедни. Значи, тоа било првото прашање. Второто прашање зашто апостол Павле, што апостол Павле сакал да го одговори пишувајќи го посланијата до римјаните е ако не сме под законот, тогаш како луѓето ќе станат свети, како како може да се постигне светост без законот? Тоа било прашање што го поставувале евреите, веројатно. И третото, оно што мене најмногу ми се допаѓа лично. Третото прашање е Ако сите да се спасуваме и се оправдуваме со вера, тогаш што се случува со избраноста на Израел? Како може да постои избран народ, ако сите, значи, и јапонци, и турци, и индијанци, и најдалечните пагански народи, ако сите можат бесплатно да се оправдат само преку вера во Христа. Тоа што случва со избраноста на Израел. И апостол Павле дава прекрасни одговори на овие три прашања. Во посланието до римјаните, бидеќи токму за таа цел го напишал ова послание. На мирен начин да ги развие овие мисли, што ги споменува во Галатјаните малку во тесно и временски и просторно, сега малку пошироко да ги развие овие мисли и да ја развие со тоа науката за оправдание со вера, не само за да им биде јасна на ремјаните, уште во тоа време, може би прва и водечка црква во христијанскиот свет, затоа што била црква на престолнината, затоа што имало многу верници во неа, затоа што имало и многу обратени евреи во неа, бидеќи римската синагога била многу бројна исто така се верува дека во првиот век живееле 8000 евреи во Рим. Значи, била голема црква, била битна црква и преку римјаните, преку тоа послание да бидат поучени практично сите други верници, сите кои што доаѓале во Рим, кои што заминувале од Рим, кои што биле на пропатување, а припагале на други местни цркви. Оваа наука за оправдание со вера да биде што е можно појасна и поразбирлива за сите нив. Имав да кажем и многу други работи, меѓутоа Господ не сакаше. Нив да ги кажам. Верам дека ова е доволно и немаме ни време повеќе. Дека му е фала и слава за ова послание и за приликата да можеме и ние овие три месеци малку по-длабоко и малку повеќе да размислуваме уште еднаш за овие славни теми.